TH. Juan Remix. Los dueños del chiche. Con, la mafia quieren choque, como tu gatita pidiéndome choque. Como rocha chata pillan, bebé pego la cheto. Que los dueños del chiche gila, así que no se me equivoquen. Que mi chuki siempre ready pa' vaciarte la loca. Pidiéndome choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque. ese, ese culo, choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque. Pon ese, pon ese culo, Mami, yo soy el TH. Guachita salvaje, qué rico es nalgaje. Le gusta lo que andan facturando con su imagen. Mueve nalgona con el ritmo que te traje. Te llevo para el sácate y desácate, sácate. Mueve, nalgona, nalgona, nalgona, con el ritmo que te Ey, ando con mi Maciana, las 4 y 20 llegando mi pana. Estacionamos el BM con un par de malas. Esos ruchis tirando la mala. Quieren probar suerte, que tenemos un par de balas. Balas. Eh, eh, eh, es una locotrona, no vamos a para Los dueños del chiche pa' que más o menos vayan entonando. Quiero grandes senos y que todos los culos rebotando. Con mi compañero champú descorchando, no ande mal hablando. Quiero grandes senos y que todos los culos rebotando. Rebotando, rebotulo, culo, rebotando. Rebotando, rebotulo, rebotando. Rebotando, rebotando, rebot, culo, rebotando dueños del, los del chiche, los, los dueños del chiche, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que pasan entonando, los, los dueños del chiche, los, los dueños del chiche, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que pasan entonando, los dueños del chiche. Con, la mafia quieren choque, como tu gatita pidiéndome choque, tu rocha chata pillan, bebé pego la que los dueños del chiche, gila, así que no se me equivoquen, que mi chuki siempre ready pa' vaciarte la no me choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque. con ese, con ese culo, culo. Pidiéndome choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque, choque. con ese, con ese culo, culo. Bancale, vamos a mandarle perreo. Juan Remix. Mami, yo soy el TH, ¿para qué vos te agaches? Los dueños del chiche.